necessas ancora o pensi pri racismo. De tempo al tempo, ripetigas bedaurinda socia tumulto en la mondo pro racismo. En 2012 tio de nove ocasis. Fakte gi neniam tute cesis, sed en iom pli silenta maniero constante ocasadas. En Brasilo, exemple, quie negroi estas la plimulto, du trionoi e la encarcerigitoi estas negroi. Tio signifas que la Romaro ancora ne suffice pensis, cae ne lernis, pritiu perturba ideo. La positiva novajo estas que pli cae pli multe da homoi, principe en la novae generazioi, au prenas la conscion che nepre necessas forigi el nia mondo tian monstran concepton. Ien la utilezzo de tiai sociai scandaloi. Char estas necesse che venu faliloi, sed ve al tiu homo per quiu la falilo venas. Evangelio lau Mateo dec hoc punto sep. Curiosa informo temas pri la vorto mem. La unua registro de la termino racismo shaine trovidis en la franca lingvo en 1902. Dum la antauae iarcentoi, ec iarmiloi, tiu concepto ne estis tute clara, sed nur cruela mensa mechanismo por pravigi sclavigon de homoi fare de homoi. La argumento estis che existas homoi superai al aliai homoi. La Franza filosofo cae verkisto Gobineau en la decnaua iarcento grave contribuis al tia fuscia ideo per sia eseo pri la malegalezzo de homai rasoi. Tui poste oni clopodis trovi craniaen diferentioina en homai grupoi por pravigi la misagion. La tuta stultajo tragiche culminis en la nasiae cae clu-clux-clan agoi. Et pliconsterne estas que en la dauro de la dudeca iartcento biologoi, genetikistoi, antropologoi cae psychologoi iom post iom alvenis al sem duba constato. Stricta sense, ne existas homae rasoi. Nome, che la concepto pri raso ne applicijas al hom grupoi. Corpai diferentsoi inter plei diversae hom grupoi estas ne pli signifai ol diferentsoi inter individuoi de uno sama hom grupo. La facto estas que la homa spezio en havas grandan quanton da variai elementoi cie ein tiel che one ne povas distingi verain rasoin. La ironia concludo estas, racismo estas vacua concepto, char basita sur io, cio simple ne existas. Clerae homoi evoluis de la nocio raso au la nocio etno. Citiu estas cultura fenomeno. Etnon formas la sento aparteni al grupo en quiu individuoi condividas la saman lingvon, tradizioin cae territorion. Citiui traitoi construas la identetson de tiui individuoi cae definas aspectoina de la socia convivado estas tre grave clare compreni quio estas etnoi. Gi signifas culturan diversetson, quiu ricigas la mondon per multae coloroi cae valoroi. Sed estas anca tre grave conservi la conscion che ciui etnanoi estas egale homai, same valorai cae respectindai ni esperantistoi havas la devon contribui al educado tiu sense. Bona exemplo estas la eldono de simpatia libreto fare de universala esperanto asocio sub la titolo Pacio, kio estas rasismo? Traducita el la franza lingvo. Se oni povus consideri la esperantan popoleton diaspora etno, tiam ni decomence havas kiel avantagion la ideologion de Zamenhof kiel bazon por nia lingvo. Li estis vera pioniro kiam li iniciatis lingvon por homoi cun homoi. Ni ne forgesu tian heredajon.